halieutice ho halieus agreue ixuas eite ente octe anhistro eh? ho apo tu rabdu nemati hormiae crematai kai deleasmon echei eite sagenei he toe camaci cremamene eis hudor epafietai eite entae cumbe halieuticoe ploioe dictuoe, linoe eite curtoe hos diates nuctos catapontis detai